Petengku senep kaken mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Hei, hey, kentrung arek. aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep bejane awak ngono-ngono iku wis jodone cekintung waktu kemat petuntang petuntung watu e kumat pangeran aku biyen cilik diwulang pinter sekarang wis gedhe cacah rapian aku rapi Sabentino lancar ongko nyambut gawe dhewe-dhewe cek gak kekurangan aku mung mek ngono turu bareng ngono iki mangatos wis rusae jeneng samaran kadang-kadang tawara jeneng ku bambang supaya arek wedok cek tambah aku pian kulur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca Joga ngerti tulisan Dadak melebu bengkel Prata ku rumah makan Mulo betiku Den Jair kancaku kabeh padha alo aku iki dulur pokoke wedok ana bedes dipukuri ae erung kuwe mau tau buka arek wedok rambuté dawa prasaku arek prawan rambuté tak cekel gagah buntuté jaran aku disrente ngeblat tiba kayal kayal ayo kapan kapan terus biasae eh hai hmm. mulai hmm. Karyane yo ka izin, yo rejek, anyen aku ora gedhek. Wes. <laughs> Nek gak kuline yo angel, nek gak nek gak wong gendeng yo ka izin. Ngomong to gak ngombe yo kecut. Sir-siran to gak dandi kawin yo selek peo. Kalau mangkelan biasa guyon-guyon, lek mangkelan malah gelis Lho aku gak tau mangkelan tambah suwe, tambah koyo pecut awakku Han. <laughs> Eh, tak titilane Heeh. Eh, eh. eh alon dhisik. Saya seorang seniman, asal dari kota Surabaya rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran opor ana tempe kok diuyai wong donya iki gak tak godhong kelor wong dulur ipe kok diuyai saenak tapi bujangan Ngalor ngidul gak ana tujuan mulane bengi turune dhewean kepingin anget ngeloni bantal baru isone matine bulan matu jam pitu sore wis mapan turu lampu dipateni tangane ngremet jambu aku tau tadi kemanten anyar kula bojo tak sayang sayang tak turokno kasur tak bantali tangan bareng aku disengkur tak kepuk kancinge lawang keeling areke ayu kate lencir kuning tampian wong lanang mele-mele nanti bareng oleh bojo cacak pensiunan maling jadi ipeku tapi wes insap mari ngape barangi kang wahab bawa duit tak blek bolene jam papat bareng disuntet cacak liru tutupi kecap Namung semanten sairan kula sairan lan boten para raja. Wong edane gak kaya aku. Ya apa sak menung kae awak rasane ting priyang <laughs> gak karuan iki. Kaya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena ulut ndas ireng. Mari nunggu dhare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari ki. <laughs> Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing rungokno kidungan kak lemang kelanis biasa guyon-guyon. Hmm. Cocok apane? Nyatek ae. Lho halo. Hey. Kartola. Tekon ndi, Rek? Eh? Tekon ndi? Pas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wong ngomong amun mudun teko ndi lah ngono? Kapal terbang. Loh, numpak motor mulu. Wah, kaya-kaya lah Loh kok iso numpak motor mulu iku asale apa? Loh, aku lak dange Jakarta. Melok apa iku? Loh lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Kon. <laughs> <laughs> Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iku sepak bola. Oh, bal-balan. Lho Olahraga iku penting menyang iki. Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono? Tonggoe kan sing krungu. Paling sing akeh ndek puluh sembu kono ya. Kon iku. cilik durung tau mimisen ya. Lah apa mimisen iku? Aku tek ana kono lak malah dadi wong buaan. Bareng bareng pertandingan ya apa? Wah, dah dah wes. Bareng liprine dunekno prit prit prit kon dadi apa sih wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho <laughs> apa dablek wis marane wis mencel kabeh iki ngono bek ah iya kaya lambemu iku wis oh, terus ya apa terus bareng bal digiring mungsuh aku tenang Wah, oh, setan kalem ya? Setan kalem, tenang, tak lirik. Kok bisa tenang lah, apa? Ya, aku kaliren. <laughs> Lah kon niku. Lah gak mangan dhisik. Slai bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring, digiring tak tolong. Oh, kok genan ndi? Ben carturi. Lah bal kok colong iki, kaya kono lambe abuh gak kena tangan wong liya iki. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring, tak giring, tak giring. Terus Oh, kowe tak satuk mlebu bal, oh, wong surat apa kowe? Oh, iku mlebu nang ndi ku? Nang nang nggonku dhewe. <laughs> Tak bunuh diri kon niku. Wis, oh. bareng penonton ambek rombong aku, aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni. Isin. Awan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Oh, bareng kok kamplengi? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur, tawur aku dewanting digepuki. Iya. Ndadek bantal terus ngelilir ngono. Kon mangi ipi ta? Ipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Wong eh, ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mana-mana lek ngomongi IP ni dhisikno. Ah nek tak IPno di eh, dhisik kon. <laughs> Mulane untung mesti gawe iku cepoten pisan, cegak angel lek ngomong. Ya mbola oh, soalnya gak ana cendeloni ya. Wah, eh, kon iku. Eh, omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Oh, Wah, tetu bangun kocone, kocok apa iku? Wis plastik. Lah kocok plastik ya wis. Ngomongmu kocok biasa. Kan tak delok menjero wae tuh kamar telu. Telu. Sisi tuh kamar opo? Ruangan tamu. sing kamar tidur sing mburi dhewe sing peteng eh, kamar masjid lho lho oh. kenapa kon kamar apa kamar masjid tuh gendeng awon niku oh kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang kok menawa nek tamu-tamu nginep lemari ning wake lho temen lemari wesi kaya apa sing lemari wajo eh lemari wajo <laughs> Lha malah dadi wong penjara. <laughs> Sing tas tuku yo jemu kerukiran. Lolo, lho yo bareng dibuka waduh. Wah, temenan lho. Mambu curut tok nuwun. <laughs> Di rumah sama oleh kulele. Gak ngono. Ngamur. lak si anyar ah, tapi ngar. Warung tak delok waktu jero warnane opo. Lolo, Wis gombal opo sing kaono nduk niku. Yo. Kenapa nyusu ta ya opo niku? <laughs> Eh? Kak Kalau aku jangan mau kepetuk kau ngerasa rasna. apa? Mau kepetuk menjengkel no hati. Lu gak ngono. Sayang ya. Mama duduk ngarep is kok bangun. Iya soalnya topengan. Iya. Bareng nang buri. Iya. Dapurmu elek. Iya yang ini gila. Dapurmu elek dapurmu. Eh? Bang jangan gak murang muring malih murang muring. apa? Ya dapurmu dewe. Ngomong apa? Kok muring-muring apa? Gak murang-muring. Omamu sing arep kok bangun. Bangun. Sayange bareng tak dok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Iya, Mbak. Dapurmu semenen. Kadang mung kok umpama dapurmu tak botong ngono ya. Cita sing kok masuk dapur iku apa sih? Lho, ya rai ku Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kutit. <laughs> Nek cara ku dapur nek cara ku pawon. Eh pawon nah. Aja katik dapur lho wis pawon ngono lho. Cara biasa. Iya, bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karep kowe iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen ta. Kuwi objek ah. Sore. Ya wis bondo sapit ae. <laughs> Gelem. Sapit. Mola. Lha apa? Durung nyambut gawe sprinting-printing. Iku anu sate iki. Eh, mbok nek ngono. Nyambi sate. Eh, iya. Sing penting lah ya asile alo. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho, kaya apa? Lho belung lo larang sak kilo piro? Nek pon gelem kirim nang luar negeri. Lho sak kilo go nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah akhirnya. <laughs> Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marno ditambal maneh, ya. Dikira. Iya, lak malih bongkar pasang mesin. <laughs> Lah ya di dikai betokan, Cekak ketoro, ketara lek wong golek belung ngono lho. Ah, iya. Iya, iya. Iya. Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung pancen enak. Lek belum garingan wis entek, belum telesan. Didelok nggonmu, telung dina wis nglumpuk pisan. Oh. Tonggo buyar. <laughs> Lha napa tonggo buyar iki? Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kok iki. Wedi kok niki diprotes karo tonggo ta? Mengganggu kesehatan kesehatane tonggo. Ya izin. Bilane lo. <laughs> Ndolek balung e sama izin lho. Lah jaga batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh koyo rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni. Iya. Wedi apa kon? Ah, kirik ka. Wedi apane mbrek kirik? Lu omong ngamu kon niku. Lah, kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik, ngapokno calon ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Ah. Lah wis setengah ngantuk yo. Iya. Buntute batak seret-seret. Kawan iki. Kawan. Kawani. Kalau yen kon kecilik durung tau diculak wong seprapat ngene <laughs> ngono. Lah apa? Omong amun. Nyatek nyatek. Oh, saiki ngene wis carane. Kaya bengi. Nah, mbuh. Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya. Tempoli hmm. sapi. Sik kono mesti akeh kirik. Iya. Lah ana situ ae gak Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabani pager. Lho durung oleh balung iku torok dhisik. <laughs> Lho lho. Lho gak ngono lah gedhe asile belung karo karo daging. Kon hmm. ngajak nyambut gawe ta ngajak aku melarap. to. Lho carane tak dudukno. Lek pancene dhuwitku akeh belunge yo. Tuku daging sak kilo diuncalno nang jabane pager, jabane pager ditampani kirik. Milih ndi? Kirik iku daging karo belum. Oh, ngomong hmm. amun. Ya milih Mencolot nang jabane pager belum seretan sret lho. Oh, lek Iya. Alung tarik, tak seret sret. Iya. Wong kere iku nanti ndelok daging iku kaya mun pesual-pesual. Iya. Daging entek. Guru aku. <laughs> Ngomong apa? Kon diuber. Iya. Lho ya mlayu wae. Lho ambekan gak nututi. Pedi <laughs> numplek ta kon. Ya apa? Nek kon anjene kati kenek kon dekem mbarek ngrengo. Aku ngerem, Iya. Kiri yang ngereng. Iya. Kegrimisan. Iya. Ada uang jirat kiri. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong kamu. Dilebok di kamar. Belum. Iya. Apaan ini lah dikekah karo. Ngomong kamu. Kan ini Apa wari. Jangan bikin sembarang kok kak. Gelem itu. ini ngajak loro kan itu. Eh, halo. Oh, siapa ini? Waduh, menawar sama Kartolo. Iya iya. Sopo rek sepurane ae? Apa? Aku gak iso metu kon sebab omahku iki ada kuto. Iya kene desa nek. Iya, cangenang kuto lak ngliwati alas ah. Iya. Ate iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki. Wong menungso kok wedi karo kewan sih kon. Lho iya padha umume alas iku ora akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan. Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak lho. Jarene wong tutu ngene, Ri. kon kok nek liwat alas kepethuk macan macan lak gereng ah. iya ngimbangan wong mesti gereng gereng iya jarene wong tuwa-tuwa dhisik ono gereng dhisik iya bener iya hmm. mesti macane melayu wedi aku kono gereng aku gereng iya wah wah macan melayu iya bareng ngono macan wis melayu kepethuk oh. tawon iya apa ambek tawon lho pada umumnya tawon lak ngentuk ngentuk lah nek wis wong dindup tawon lho entuk entuk kari ya iya Entupen. Eh, tak balas. Iya balasin. Tantuk. Entupen. Dan entuk ku kari. Oh, enak kan enak gak duwe entuk kok. Wah, mari. Lah lapo entuke wong sok kari. Bareng saiki wis kon lho. Ambek menawar cek dadi ati mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener benerno. Apa salah e, wis? Engko tadi kon misake salah. <laughs> Kon nek salah e, sih ngomong misake salah. E. Mang bengi mari melekan. Umlahane kon kok rada ngantuk ri. Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki. Kon kesempel menen. Lho, putune wakjo nglairno. Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah. Oh, oh. rupo arek. Oh. Eh, prasa rupo janggel. Hmm. Lah nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kan gak melekan, Mas. Arek iki durung digaris wong ya. Kon gak melekan? Oh, kon odur. Oh, melekan rewami rek. ana apa lho waduh nduk kono pengasah otak ana sing sekak iya kudu ana sing karambol ana sing tetetan ana sing ngantuk ana sing keras <laughs> ngantuk ya apa sing ngantuk wis wis mulai an kepinginane antarane kono badean rek eh bade aku situk kalau sing bati Lho, kan tak sejarah ya. Kan tak ya. Apa sih padamu? Moro tuani nawar, mati merotoli. <laughs> Soalnya tak badai, gak iso badai badai aku. Kan ini durung tahu dicakar sama orang-orang. Kan ini apa sih, Mas? Kan ini apa? Kan ini ngomong pribadi lah, apa orang tua sih? Kan ini elok-elok. Soalnya badai badai aku gak iso Ya apa sih badamu Sejarah ini. Kayak nah, tak badai ya? Iya, iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing Ngiringan ini, Oma, tak cendel lo sih kanduk bahan ini sepeda colongan ini. Colongan, Tano. <laughs> sepeda sepedaku dhewe oh dadi sing dhisik asih tadi ayo batin ya wis ayo tiba sampe gocer gak iso sambat to apa ayo tukang becak kudanan waduh waduh sambat wong ngablok ayo batin gak masuk akal iki lho wong bisu oh gak iso Wong kulak puhung, wong kulak pohong. Eh? Wong kulak pohong. Gak iso. Wis katok tentara terjun. Waduh, kon niku mbademu ngawur. Ayo, Katok, katok. Apa? tiba sampe gocer ga iso sambat iku munu arek bayi lu arek bayi ya iya ayo tiba dies kebentuk sampe gocer paling ya Tumon kon ato-ato. Ya kalahku karo bayi to. Hmm. Ayo badin badhe aku. Hmm. Wis tok ae wis. Apa wis? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguaki? Lho, iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, cocok. Soale gak payu, gak cocok. Katok hmm, cocok. Katok apa? Mergo iku barang colongan. <laughs> Wah, badan apa barang colongan. Iki lho badan sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Lho gak iso. Ya kon sing mliru. Lho. Ayo. Papat. Gak iso. Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, nah, iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Oh, iso sapi sikile 8. Lho, nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? Papat. Lho, teko ngarep loro, loro. Teko ngarep loro. Iya. Hmm. Hmm. Teko mburi? Loro. Piro wisan? Papat. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapi sikile 8 are. Gak <laughs> kon iki, gak ngono nek gendeng teko turu nandakone. Anjen walu Pak Dano. Oh, ngono cerekalan PT PTK sikile pira wis? PT ya loro. Ka iso. Loro. Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku. Loro. Ka iso. Pira? 6. Ya iso. Yang PTK 3. Oh iya. PTK 3 yo. Tambah loro tadi sikile sedinah. <laughs> bidik telu. Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. <laughs> Gak iso, sik nyasar-nyasar. Ayo, iki kedasan kisinan kok yo. Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso. Iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo. Iwak opo Iwak apa sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan? Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. <laughs> Wah, wis kan wis rusak rusak. Gak kon kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku. Nang badan ngono dipamerno kancane. Kalah ku karo kejepit. <laughs> Wis tang ngene lho, wengi ojo ojo guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek panjenengan temen lho, hmm. dadi lan ojo sampe nyeleweng ya. Dadi kon mah dedurung nyambut gawe blas. Luwes aku gendirane nyambut gawe. Ya tapi tapi laku-laku lak dolek objek. Wis aku takon ta, kon wis kawin. Ya wis, Sri. Ya wong bojomu duduk gudel. Oh. Ngene lho lah. Wong takonmu sengak kon iku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek. anaknya bisa akhiri masuk kan kok kan itu karo lah ya terhitung ya rapi uang oh anak bisa enam enam biran enam eh enam kau udah taruh no cari ini silip anak dah oh mati sitok oh mati loro tak icake. <laughs> Padahal iso pilanang tindil lah dicak. Arek ah. durung tau dipermak wong niku kok. Yo, mek menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ru. Kak tau nyabrang. Ah, tapi anake arek kanteng-kantenge hebat hebat. temen. Iya wong titisan jagone ngene iki lak turunan horna. Tapi jujur gak ono. Aja mana cocok untune lek gripis kabeh. Nek orene tak kabluk kon. <laughs> tapi anake tapi sing loro iki nek dijago loncene turunan lho sing lanang sing kembar temen sing situk gondol situk gondrong nek sing gondol ku arek tingkae tapi besok pinter oh, cerdas paling enggak wis besok pelot. tapi lek sing gondrong ku meneng meneng besok lek eh, gede paling enggak rasane ku gendeng <laughs> iya Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngono ya, lincahe nemen. Kon jero ngono jare karo kon. Lho, alah sing wedok iku lah sing nemen. Cepet ya. Iya, waduh mbisi nek golek dhuwit cepet iku. Oh, ya. Apa lek kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono ya oleh bumbu, oleh kelotok. Oleh uyah. Oh, terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngembis lah. Oh, lu Tapi sing penting kon jojok manggelan. bab arek gak mesti kadang-kadang cilik ane ngono gede-gede dadi wong sing Nah, sing pinter lah sapa Wong iso ngengeri bareng wong tuwa. Hmm. Sembarang lah saka turunan. Titisan mesti ngono. Iya, titisan. Kaya dhewe masak ro awakmu. Kalau mau biar lahir turunnya pahlawan di Ponegoro sebut. Ah. ah. Lah masih aku lah. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu lah karo. Karo wong zaman biyen lah masih aku yang ngono ah. lahirku saiki koyo ngene, biyen turune membangun. <laughs> Ya wani ku wis apa yo bojone waduh endi oh gak tau metu iki ah, gak iso metu gak kena disuguhne tamu <laughs> welek nemen iku kok tak disuk rumah samu bojoku kok apem ngono ta lho maksudku gone tamu iki jeneng bojone kartolo Kartol jalan bujuni lancap irungnya bangir. Iya. Bujumi irungnya kaya manuk betet. <laughs> Ah, wartawan. Iku asale ya mereka tak krikiti hari Tahu metu, oh, kalau metu nih. Tahu metu sebisan waro dubur berkirik. Mbu sampe tutuk dinding mbung <laughs> apa iki? anake, ngomong amu <laughs> Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macak lho. Oh, lek macak. Tau macak iku apa tangane si Ewil bareng. Kenceng, Kak. Nyandang nganggo iku lho. Oh, brai ta, brai. Oh, nek budal rapat PKK barang iku. Hmm. Wis, jari e kuning, rambi e kuning, kudunge kuning, untune kuning. <laughs> Kan niku seragam. Nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lah anu loro. Kadang-kadang bengi didik limo. Loh, nek para, nek para esok sama selikur. Iya. Ulah malah keceput rek ulah. Tapi nek masang sanggul iku gak tumen nang gede nyeneng nang. Cilik-cilik tak keceput-ceput tak rambut arang ya. Wah, Wapang sisan nek mlakune nang andi langkar hak kanggo. Kayake kalau nyit-nyite kok. Tapi depe Malik masih oh. ngono, tangane Malik bisa nih. Tangan ya paten celiker. <laughs> Sing tak erani bojoku nek brai kebajut. Napa? Jam 4 esuke eh, jangan budal rapat jam 7. Wis tangi. Ora apa? Darku blak-bluk ndeplok glebung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane. <laughs> Wah wis wong wetake gak apa-apa. Jane wong wetake ya seneng brai ana sing gak seneng. Ayo, mak mak kowe? Ngono. Iya. Iya. Di sini. Lho kon dia di sini aku. Iya, aku tak dhisik ya. Iya. Ayo mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki, e, mari seneng susah. He. Eh? Tak. Munawar, war, he. Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki ya apa rek Digolek wong wedok ngetan, Mulan ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tolak-tolak kaya bido. Nah, ini durung tau dikeplek no embong itu apa. <laughs> Nah, mangkel iku gak di embung ngene rek. Di omah. Lah apa sih ngene prapatan iku? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. <laughs> Kok nyambut gawe leleran Wis untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe. Yo gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak dugan wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, Ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kan iki. <laughs> wong becak wong becak lho. Nek umum, bojone sapa becake munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kone gak wingi, gak mangesuk, gak saiki kon kok eker kunci. Kecekan, <laughs> kecekan. Aku budal nang lewat tak tari si kon Dik. ku tak tinggal gak sampean gowo saiki kon takokno. Serang-serang kok masak gejekan ngene embong, delok wong iku lho. Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong apa? Gejit. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono wong, cewek gak ono, maling. Ya. Iku mah kon tinggal nang pasar. Cewek mulur itu. Cewek kawung, kawung, yuk ah, mandi. Teles, aku sing jopo. Hmm, mulai. Mulai rong ngono gak gelem dirasi maling. Kon iku gendeng aku niku. Masukku tak gobok iku tak PP perlu nejake disisan terus dari. Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ono. Oh, penirakan Bu. Dol yo. Gendeng. Alah apa? dicokmu kan. Kon niku, wong wedok tatasan kon niku. iki. Tatasan mangkel aku. Serek kono tunggale di entit. Omong amun. Mau gak nek penirat ku mburine. Penirat ndi. Penirat ka ono, ka Kari sarungmu sing bejak kabeh iku lho. Terus apa? Kana dia. Kayane ndi kana iku? Kana dia. Saya. Mbok jare Yuti mang ono sapari. Sapari? Kancamu ya iku paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingi nani mendayoh merono kon kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Sak tinggal metu diluk tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni sapari turunane bangsat panjeni. Gasanen kongkon ta iki. Beke dikongkon separo. Eh bareng bar malinge ngono. Beke liwat sapari terus sampe sing ngedol. Omong omong. Ada mau apa tak tabu untuk ini. Wes saya ingin nih. Ya apa ayo. Saya gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulio. Aku tak metuki safari, tapi kok nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Sae apa? Deplok glepung, Dik. Terus sae apa? Wis, gawe apem. Eh, sae apem? Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara lus gak kena kasar. Siapa ana kasar? Mbuh mati safari, mbuh mati safari. Ya apa iku mati safari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Ya aja ngono dirunding sing apik, tapi golek ana. Iya, iya wis. Kok nek gak ngaku ya, si apa carane diurus? sing dina jadi geseran. Wis ana gene Pak. Ada ana lho ya. Wis ana gene Pak Beca. Ana, mak mang mlayu kok. Ngandel prato tangki ae. <laughs> Niku gak ngajar tau wedok kok ngandel prato iki. Ada ana lho ya. Eh, enak sibet. Sibet lengo-lengo titik gak apa-apa. Cekuyan. Iya iya. Iya iya. Awas nek gak ketemu, teko mat preteli untungmu. Waduh, kawan preteli. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wani ini. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah itu gandengan ni. Apa apa, yang penting tak entah ini banyak. Halo, wah, Lori, ngomel ikan nak pada uang Indon nai. Hmm, dah, ya kon lelak lelak. Kau ni gila apa ngomong sing tanpa rewang ini? Sak jana aku kata ngomong ngaruh kon. Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih? Kon wingi. Bahasa Belanda, bahasa Inggris. bahasa Indonesia? No, no. Cara Jawa? No. No. Apa no? Ya nutok iku. Apa ah, perlu apa kan Mbak? Ngono, oh, kan wingi jam 8 nang nggonku. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan nang nang pasar. Oh, itu kesempatan duit duit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak ya. Gitu. Tapi japan no bayar arisan? Iya, aku kan mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho. Loh, Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng aku niku. Lho, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri niku niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang petikmu ta? cewek cewek eh cewek cewek iya cewek siapa cewek tu. ah ojo guyon lo oh, yakin ya ah lanang lanang kok cewekan eh genceng nih gua cewek bojoku oh tadi cewek bojomu iya tadi cewekmu duduk lah iya bojomu sing kelangan gak muring muring kon sing gak melok kelangan kok memeti eh aku melok grombol di kono sing kok no aku goblok hmm, Oh, hmm, termasuk kan aku. Ya jelas. Saya tak iling nawar. Apa? Sembarang tanpa bukti. Ojo mesti kendaraan wong. iki lebih berat lho kok nek tak lapurno dihukum dhewe kon temen aja ngono rek kon iku lah kon secara nudu terang-terangan ngene jare wong aku jare jare aku mono wis wong lho eh jare bojoku lah tembung jare iya tapi bukti nek gak ono gak on eh, sapa bukti ne bukti ne gak ono tapi ruwe tak cekel kon lah kon nyolong tak gak ngomong nyolong-nyolong sewek soalnya bojoku roh dikandani tombol tapi kan darahnya aku temen iya sewekmu hilang pira sih loro Iya, aku sing jero. ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis lho, ya montok-montok omonganmu ngene. Mewek, mewek, mewek. Gak mewek potongan potongane mewek ngene. Iya, pancen aku sing Apa apa sih? Lho, ya ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso hmm. balekno. Si aku takon, kelire cewek iki cewek apa sih? Cewek kawung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng aku Lah malah kidungan adane lodruk kae kan. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku mbek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan. Apa perkara sepele kon gak eh, sepele. Sepele sepele. <laughs> Lho, sekarang sepele ya tak gawe sepalu. <laughs> Omong oh, kan kayak gede. Tak kayak gede. Lapor. Iya. lapor nanti kan? Lo nasi dukur dukur. Kayak toh. Lentang mendung. Ngono kena digugu. Tuwek tuwek neng ngomong guyonan. Nang kupingmu tak ewer ewer gini. Si dukur dukur itu siapa? Repot. Nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Iya apa? Kau rasa luweng Lo bang besok ngatur. Nah. Lapor nang pak lurah di Oh, lurah. Lo ya apa? Kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya? Iya. Tapi ini perkara lura ya uga rupane luramu. Lho lurah anyar iki. luramu ijo ta te? Belang telon. Le, rumah sammu kucing ya lurah kuwi. Ya, lurah sapa sih? Iya, la Basman. Oh, Baseman? Iya, apa? Ya la pura dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Basman ku umum wong meneng tapi kadung murah muring welek. Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu. Apa? Ojo mana lurah Basman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampai nomong aku ya. Iya. tak cokot iki kupinge. Lho, ayo. Ri. Engko tak gigik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambah aku ping pindho kon ngancam lurahku. Hmm. Nek panjane omonganmu kaya ngono tak sampeno nang Pak Lurah. Ya, sampeno. Entar ngono kene. Heeh. Hmm. Ngono nek lapor barang perkara sewek ae. Atase pire regane sewek? Aku iki lancangi. Wis salah nyumbari lurah. Ha iki nek lurah teko, aku dikecek hmm, tangi kan anak bojoku. Mumpung durung tak blonjo ae. Thank you. tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana ora sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok aku dadi lura. Lah ngomong tau dadi lura iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. <laughs> Wis wis wis. Mbo aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. Wong sing jaran lura kaya aku iki lura sugih. suki donya suki ilmu iso ngilang gak iso bali <laughs> mulane mulane sembarange teko kaitane kok wis ana paribasane nandur telo cukul telo nandur pari cukul pari dan critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang lah nyatane aku iki aku urip di desa kene temen aku gak tau geger bare uang mulane aku pilih dadi lurah Loh, semenjak udah di lurah apa nih? <laughs> Pembangunan luar biasa. ojo sampak kalah bek desa liyane sebab aku dadi lurah lurah wicaksono lurah sing tanggung jawab apa wong urip kaya aku iki wis ati omaku gedhong magrung-magrung pinggir rembong tandurane lombok terong walijane pating kloyong sapa sing metik udele dodong lawang <laughs> lurah soge sampak kene ge paribasan kulo lek wak lurah basman saking sugine soge cikar suge bendi soge kebo soge sapi soge bebek soge meri soge kroso soge tinggi sapa kene ojo oh, anu kon tak tak lukon lho mendayo oh tak wabok kono banyak yen kok ngarek oh, kok sampean nyadek lho lho apa apa kon iki sampean nyadek lho wis lho ngadek lho eh kula jangan kepentingan eh Dadi kon iku ono kepentingan. lu warek iki oprek rek? Kon iku mendayo tang rampok kon iku. Ku oh, mendayo kok trapsi wae koyo ngono iku. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean toyol sinten? Ya opo arek kan wong tuwek kesretalan. Kok tak aran tak kandani ya. Napa? Sing jarane umum yang mendayo nak ya. Delok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nggih. Eh, nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, hmm. terus kok dikulo nuwun biasa. Enggak oh, nek gawe gak wong ora kok seret lho kaya apa kon niku. Kulo kadene lapor. Lah nek kon lapor kon seret. Hmm. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan lah Oh, goblok iki tak jebuk dadamu rontok jantungmu kan kok. Wah, rek rumangsamu ku anakmu ta kowe iki. Wah, lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Tutumu <laughs> lucu iki. Oh, iki ngene. Nggih. Ya, iki ngene ya kewan. <laughs> Iya iya. Yo, isine ya. Lah jeng Munawar sih. Nggih. Ah, iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok hmm. dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok. Kula kadenge repot. Eh, dadi kon mati kempot. <laughs> Ya, iku selop. <laughs> Sekrop. <laughs> Ungkulan iki jange moncrot. Ojok priki ta lho? Oh, ah, atamu. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong ojo cocokmu. iki lho ngomong lambemu lambemu ngomong ya apa ya apa jelasih ni ngeten Pak iya iya iya iya kula enggak ada persoalan hmm tadi gede cilik kok duwe duwe persoalan ya persoalan lha eh, iku mah lho apa itu persoalan lah iya persoalan atus si apa ya apa iki niki kula sithik kathah niku kula niki kelangan hmm kelangan. Sik tak sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong. Soale mboten-ten cendelone niku. Eh, sik ana persoalan ya apa? Kelangan. Nggih. Apa sing ilang iku? Pun cewek. Oh, cewek ya, cewek kali. Hmm. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku. Lho, wis jelas. Hmm, pun. Tapi sing nyolong sing ngaku. Tertangkap basah. Lho, wis telu wong arek iki kon. Hmm, pun. Susur. Oh. <laughs> Iku lho sumur. Semur. kaca buku tak kon pas iki lho. Aku pengen ngomong apa, Sundur. <laughs> Aduh, aku iki malu sepur. <laughs> Syukur, syukur. Dadi ana sing nyolong kan Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep. Lho, ya iki lho. Tak buku, sebal buku. Eh? Kudu dicatet. Kudu tak catet. nek cara ngomong ae cara lesan bisa diulangi bisa ditambah dikurangi tapi kalau dicatat gak iso nggih nggih ya nggih saiki kok tak takon lho ngomong signal ya nggih Pak <clears throat> sebab aku ro jenengmu mbok menawa nama samaran iso ngerti ya tak takon iki <clears throat> jenengmu sapa munawar omamu enggo endi? Kok ah. dhewe kok plak-plak ya takon iki. Oh, arek kok tak jejak rongkongmu lu peok kok nggo. Wah, kok aboge. Lah bener omamu enggo endi? Cara pundi enggo? Lho, cara gonku takon iki. Endi? Lah saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi? Tandis Kidul Gang Luru nomor petang puluh wolu. Munawar ini arep opo. Opo opo arep. Nek munawar opo opo arep, aku gak uman. Lo, prek, kau cek gerang sange kau ni Ya, apa sih kau ni baca no? Oh, samen samen eh mawon. Oh, keliru omong king bang. Kau kurang cepat. Oh, ini ya. Munawar ini ana rempelune <laughs> munawarene ana prentulu <laughs> munawarene ana metuntung <laughs> munawarene ana pupune ana priye luar kok dikutado kon rene iki mang ana apa aku iso ngomong pergawene apa ngono ae ana gawene apa kula repot eh ngrepotno sapa sapari oh sapari ya wis jelas nek sapari iki mangsi nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. iya apa ya apa ya apa ya. Tak derenge kula repot mriki wau safari ngumbar romo. Lho ngumbar swara. Lurahmu sapa? Lho lho lho lho lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho lho lho lho lho. Lurah, lurah anyar iki. Lho lho bener bener. Basman. Masalah yo kadang ono sing ngerti. Bener wong meneng. Iya iya iya. Muring-muring elek. Masalah iya iya iya. Mangan kroso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok asakno. Kan niku kesandaran ketang tapi iki. Ngoten sapi lu mangan damen. Lah yo sapi iku ngono. Wah, ora kono iku. Tapi nek kadung murang murid. Lah, cek wedi, cek wedi kanan cek wedi. Sak safari ngono. Lho, nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya, iya, iya, iya, iya. Ojo Pak, Pak Lurah Baseman siji loro. Iya. Jajaran 20. Masalah akeh rek. Tokote kupinge ngene. Kan lak gak kuping ojo cokot. <laughs> ya apa rek? Safari lho. Nek ngono jelas terang perwaca. Lah, nggo gas turu. Apa dikira aku gak wani wong? Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu. Oh kok tak lo. Tak jejak kegeremu kan kok. Kedelungut kon. <laughs> Safari sawangane lo lo lo bok bok bok. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo, nang safari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah dotro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu gak aman. Lah, perlu nih sampean putus sinten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. tak dal tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, maletor Tapi gak apa-apa, wong parang colongan ngires tak gawe selametan supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. kari tuku kembang ambek golek menyan terus mampir nang tonggo tonggo, perlu tak undang ah budal ah nah endap buri ya ah. riri riri riri riri riri riri ri tuh nak tumpeng rek wah eh, kita pakai eh, kok tumpeng kuat deh teman, kita incengi wak opo ae iwak opo Lho, iwak pete adana. Tuh, kati lapar iki. Ini Loh, dia. Sopo iki? Aduh. Kok lapar iki? Lah. Lalo, tanganmu wis mami mamile. Kok apa? Nanggonmu oh, nang kon gak ono. Oh, iki mah aku mrene ape nyile aku. Wadah nyile ondo ta nyile ondo. Nyile ondo. Lah, apa nyile tanganmu kok operasi tumpeng iki. Soale tak delok kok ono apa? barang wongkul. Iya, aku wis selametan. Oh, selametan ta? Jangi ngundang awakmu iki. Aku mah wis seru. Ono wulune petik kenten nduk kali tak turut, tak turut. dadak nduk kene. <laughs> Cita. Kon niku wong eh, taluwak kon iki. Kok iso ngurut wulu? Wis iki ape anu nyelametin petonmu ta? Iya, supaya selamat. Wis ta iki tumpeng iki wis tak pasaran awakmu. Sing ujubno? Heeh. Tukang ujubno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akeh Heh. wong loro ae golekne sing loro-loro titik. Loro sing loro-loro titik. Iya. Iya gak doyan mangan kon warak dhewe ngono ta. Dadi kok pasane aku ah. Iya. Wis ndong-ndong, tak undang-undang. Ndong-ndong. Wis di pasrano gampang. Oke ya. Iki mang opo oh, sapa? Ayo, iki iki sama lho ya. Iki ngurus urusanmu. Loh, mangga mangga. <clears throat> Lho Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, war Wis benar, Par. Iya lho. Hmm, ngerti kon tekaku rene. Ngerti kenduren. Ora opo. Aku rene nate ngurus safari. Oh, persoalan Saparin pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurusi? Saparin mboten enten, sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Di sana kon ya? Nggih. urusan apa iki? Tumpeng. Lho, tumpeng ya sik kan War pole urusan tumpeng ya sik kan diwan. Oh, lho kon kon tak tunjuk lho lho. Ojo pringi urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan-urusan nek garo takono ta. Apa? Sapari iki duwe persoalan karo aku. Ya apa? Lho, wong mari nyolong sewek kok. Sewek? Iya. Halo, lelek tumpeng ya pasrah mbak aku. Ah, ayo mulai, ayo mulai. Apa ngawur kok niku? Lho niku lho, sabar. Lho, ya. Ayo. Bar. ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Hmm, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku ini? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Eh? Mulai cilik apik ulun. Kata welek arek kene apik terus. Pak Lurah iki bolon ndi? Bola-bola ya Pak niku. Lah Sebab ngene nek lu pelapurane Munawar. Nggih. kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, puret tangan nek ndak. Mati apa kon? Mati ndak kon iki? Lho, urang bingung ndak no. Bingung ya, aku gak bingung ngurus jenengan munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sama kon gak ngakoni, lain kon. Lah kalau ngaku niki persoalan nopo? Persoalan ini ngene. Kon jare nyolong seweke bojone munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampai percaya? Lho iya percaya. Sampai selaku lurah nggih. Iya. Napa sampeyan nek dicoplok dadi lurah? Sri sabari, Sri. Nggih, nek dilereni dadi lurah sampeyan. Iya, iya, iya. Ya. Sampeyan kok ndarani kula, kula nyolong sewek niku. Hmm. Napa sampeyan semerap ya, Mbak? Karo. Mboten semerap. Iya. Bapak sampeyan percaya laporan Munawar? Iya, apa gua percaya iman. Masalah. Gimana, Pak? Kok teka-teki teka-teki soal niku, tak mau seneng ya teka-teki soal kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampeyan? Munawar nyolong nek kon nyolong. Oh, <laughs> Munawar nyolong. kon nyolong wesek. <laughs> Iki lho kon munawar ngomong nek kon nyolong bebek. <laughs> Iku becak. <laughs> Kon nyolong sewek. Iya, ngomong ngoten to. Iya, mboten ngomong apa napa. Iya. Karo lho Pak Lurah. Nyolong tak kon. Eh? Nggih. Ngupringi sanda tanar iki. Kula sing nyolong panjenengan. Ah, nek kon rumangsa nyolong, nggih, gak perlu akake omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan, pupung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, sanding iki besok balikno. persoalan tetap persoalan. Iya. Rene kula niki enggak ada kacat bengi niki kula niki selametan. Mm. Nggih? Iya, iya. Monggo sampean kali Kartolo, iya. nyak ini selamatan dino niki. Iyalah. Nek mantun selamatan, terus urusan menginjak kula pribadi kali munawa. Sing penting oh, rezeki. Rezeki. Eh, oh, ya wis kok to? Lho, lho, mrene. Iki urus pekara urus. Eh, rungokno. Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalang kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, ah, goblok? Ngerti ya? Ah? Iki lura bajo. <laughs> Aku ngomongi ringekno. Ojo kupingmu jebobok tadi gak krungu ngerti ya. Ah? Nah, niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki kartolo kali sampeyan. Iya, iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhek. Iya. Lho ngeten iki enten tumpeng jange kula saduki omongan. Aja kon reken. Sabar ae, sabar aja kon reken. Sing penting, sing penting rezeki. Selamatan. Ayo Tak pasrahna kon lah. Halo, enak pun Mbak Urang nggih. Iya iya iya iya. Niki kajate ingkang sederek sabari, ingkang dinten niki, ingkang. Lah lah lah lah. Ingkang nyelam. Kaken ingkang lah. Kaken ingkang yuyu pangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku? Kok kerungu kula kok hengkang. Kok kon niku? Derek derek Iya iya iya. Niki kajate sabari nggih, hmm, nyelameti wetone mugi-mugi sabari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. <laughs> Yo, niki genang eh, ngeten iki ra. Eh, eh, Sing dikroyok apa cilok iki kok jebul gak iso lho. Lek dodolan dikroyok wong lak oh, lari. Oh iya iya. Lagi akeh rezekine. Selametane sapari iku disekseni cinten pitu pekenan. Lha opo cilok nek Oh, cinten pitu pekenan gangsal. Sederek sapari dinten iki diwekasaken bakul arlogi. Lho, sebab apa? tangi dernyaur lah buka rahasia kon iki lho ingkang diwurohi dere ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu oh kaya to ingkang awang-awang kadoso. iya manuk dali eh atuh apolo atuh montor mulu layangan pedot lan ingkang wonten sak lebeti toyo lah iku apa iku Kadoso to lele <clears throat> kados iwak kutuk Kadoso to wergul pelut Kok singgah enggak ya apa sih omongan iki rek? Niku sampun ditakoni niku pun dianggap wali dhewe. Oh, Ambek katutne iwak cili. Ya wis Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari. Iya iya iya. Ten pitik wongkul. Wedhus wongkul lan gajah wongkul. <laughs> Sepur wongkul. Sampeyan ana apa sih? Oh, mau kok iso kaya ide lah. Mau kok iwak coyo. niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah kados to banci sarif ah. apa haji sarif iki apa kok ngaji baris banci sarif kados to haji baris lah kontol miber lan wong nebang nggih eh. aja lali lah tentara latihan hmm. niki enten jenang menir ingkang diwroi, nyonya menir air mancur sel kita lan lampu eh. iki jeneng kartolo lan niki enten jajan pas pasar ingkang diweroi pasar Wonokromo, hmm. pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda. Kamu ini ngusip gak karu-karuan ya? Pungkasannya nang larangan barang ini. Niki entang jeneng dedek, ingkang diweroi, nge, bebek, banyak babi lanjaran. Iya, iya, cara nangan dedek. Ngerti ya? Niki enten jenang pasar, eh, jenang apa? Jenang abang, ingkang diweroi bang Indonesia. bank kredit, bank pasar, bank samiun lan bank kuasa. bank keliling. Kita mau jemput kak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun rami lan sederek sapari inggih jembaro kubure Pak. Oh, lho, lho, lho, jembaro kubure. Dipun rewangi donga sak dereng ati. Iya. Rara, rara. Niki mau jopak kita kademen. Kok sampean grogoh ngoten? Awakane kato goblok iki. Iki yo donga yo apa? Wis, iki wis diterima ya, wis ayo Podo hmm. hmm, padha dibagi ceroyan, ceroyan. Kene, kene. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak pagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya, padha. Dibak dhewe. Wis, saiki wis Tak jure wis ya apa? Ning kene lho. Iya wis. Wis, seksen ngono. Iya, napa Nah, niki tes pun di Palura. Terserah kon, maling sapa ae. Ayo, siji kula maling. Ha, nomor loro. Kartolo. Dulu kapan aku nyolong? Eh, Eh, lali oh karo isin lali aku kon ono ae lho lho lho adakno apa kon niku kon nomor loro ah, nomor telu sapa nomor telu munawar bagus kelakuanmu lho ya apa sih kon iki nek ngono jelas iki maling berteriak pencuri kamu ngerti ya lho aku war aku war eh. apa-apa kok dibeberno mburi model-model apa ono eh, ayo ya apa sih iki eh Oh, saya sampai kembang aku. Pak Lurah. Sik, sik, sik, sik. Eh, Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak Lurah kon sanggup paut no kon anggap aku maling maling opo aku. Mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan. Mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya. Ya opo oh, sik kepen nyopot nang aku sik rek. Oh, ah, iki sampean putus sih. Ah, nek nek sampean Lurah. Ah, nek jelas maling papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kok nyakot kartolo munawar kali sampean? Dasare, dasare. Cewek niki mboten kula simpen. Ah, kula dol payu sepuluh ewu iya tak duit sewek ini kumbatan kula guna apa-apa, kula daman selamat selamatan eh tumpeng iki ta nah tumpeng iki tumpeng colongan iki tak balik no balik no ya tak balik no meni-meni tak liru nih gak bisa mongkong sing berkata akhir oh coba balik no lo berkatmu tikal ping tau luar ini ya keliru juga mau apa selamat tak kemen isi wis jelas ya iya tadi kau selamatin mam bareng colongan iya sopo sih nolok mangan berkati berarti mewak tersangkut nyolong ya iya kita adili wangku deso kepala desa ya iya Ah, nomor siji maling safari berangkat. Nggih, berangkat. Rasakno kon. Apok sik nom tangane dawa. Apok. Wong urip tangane dawa temene lek kaya wayang kulit goblok. Hah. Ah, nomor loro hmm, karto berangkat kon. Ya, kok hmm. mangane Ganteng-ganteng terongoan, hmm. mangan-mangan kok nek eh. Nomor telu Munawar berangkat Asai to mangan polisi. <laughs> nomor siji berangkat, nomor loro berangkat, nomor telu berangkat, nomor papat aku dhewe. <laughs>